حديث حديث Enesa ابن مالك رضي الله تعالى عنه kome kaže جاء اعرابي febale في طائفة المسجد فزجره الناس فنحاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأحريق عليه قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه došao je jedan u jednom kutu u mesčidu obavio malu fiziološku potrebu. Pa su ljudi žestoko osudili njegov postupak, pa im je zabranio poslanik sallallahu alaihi wasallam da to čine, pa kada je završio sa obavljanjem prirodne potrebe, naredio je poslanik sallallahu alaihi wasallam da se saspe na to mjesto jedna velika posuda vode. Ovaj hadis, kao i svi hadisi poslanika sallallahu alaihi wasallam, nosi u sebi brojne poruke i propise. Prenosi nam ga od našeg poslanika sallallahu alaihi wasallame Enes ibn Malik ibn Nadr el-Ansari el koji je umro 93. hidžreske godine. Poživio ga je uzvišeni Allah Tebarak je otala pa je živio više od stotinu godina. I dovio mu je poslanik sallallahu alaihi wasallame dovom, kako bilježi vam muslim u svome sahihu, gospodaru moj, kaže, povećaj njegov imetak i povećaj njegov porod. Pa kaže Enes ibn Malik, tako mi Allaha kaže, imam jako puno imetka. I tako mi Allaha kaže, moja djeca i djeca moje djece danas prelaze stotinu. Njegova djeca i unučad skupa ima ih više od stotinu. Pa se ja, znači, jasno vidio bereket dove poslanika sallallahu alaihi za vrijeme njegovog života. Od poslanika sallallahu alaihi sallam prenosi 1286 hadisa, a 318 se nalazi kod Buharije i kod muslima. I on je jedan od onih el muksiruna, ili tako kojima smo govorili, Enes ibn Malik. Prvo on dolazi ko? Ebu Hureyre, pa Aisha, pa Enes, pa onda Ibn Abbas, pa Ibn Omar, pa Džabir, pa Ibn Sejid al-Hudri, pa Ibn Mas'ud, pa Abdullah ibn Amr ibn Las. Rahimallahu al-đemije. Pa je on znači treći po redu. I o biografiji ili o siri Enesa ibn Malika smo govorili kada smo govorili o prvom hadisu u poglavlju liste tabeta bio je 14. po redu hadis, govorili smo o o njegovoj biografiji. Kaže ovdje, Džae Arabi, došao je Arabi. Arabi znači pustinjak. Čovjek koji živi u pustinji. Taman iako nije Arab. Da je Bizantijac, da je ovaj ili onaj stranac, ako živi u pustinji, on se smatra Arabijom, pustinjakom. A Arapi, oni su potomci Ismaila, a.s. Džae Arabi. Islamski učenjaci muhaddisi i komentatori hadijskih zbirki su posvetili posebnu pažnju nečemu što se zove el mubhamat, nepoznata imena. Pa nam dođe na primjer ime da je neki čovjek uradio tako i tako. Onda komentatori nastoje naći kroz predaje ko je bio taj čovjek. Ko je bio taj čovjek? Pa se ovdje desilo razilaženje među islamskim učenjacima ko je bio ovaj, ko je bio ovaj asab. Neki kažu da je to bio Akra ibn Habis, Drugi kažu da je bio u Jejne ibn Hisn al-Fezari. Treći kažu da je bio Zul Huvejsira. Zul Huvejsira, poznati pustinjak koji se zvao Hurkus ibn Zuhair. Hurkus ibn Zuhair koji je bio priličito ili prilično grub sa poslanikom sallallahu alaihi wa alaihi Ovdje je spomenuto, kaže ti i petil mesčid, u jednom uglu mesčida. Kad kažemo mesčid, to je kao kada kažemo međlis. Mesđid, međlis. Pa dođe na džimu kesra kao što tamo što dolazi na lamu. I mesčid, množina je mesađid. Množina je riječ mesađid. Kao a mesđed, kada imamo na džimu fethu, onda su to dijelovi tijela sa kojima se čini sežda. Pa Allah ženu kaže وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا I mesađidi pripadaju Allahu i nemoj, nemoj nikome Allahu a, ravna pripisivati. o enel mesađide. Pa je mesađid množina od riječi mesđid, što je džamija i množina od riječi mesđed što je dijelovi tijela sa kojima se čini sežda. Pa je nastao spor među islamskim učenjacima šta znači ovaj ajet. Znači li ajet džamije pripadaju Allahu pa nemojte Allahu i druga mu tim džamijama ili znači ovi dijelovi tijela sa kojima se čini sežda pripadaju samo Allahu i nemojte drugima sežda činiti Allahu. Postoji mogućnost jedna i druga, ali poznato kod Mufesira je poznato prvo mišljenje da se to odnosi na da se to odnosi na džamije, da se to odnosi na džamije i to je ispravnije, to je ispravnije mišljenje. Čak i Mufesir kaže da je ovo drugo mišljenje slabo. Kada se u rivajetima spomene mesdžid ili džamija, misli se na džamiju poslanika sallallahu alejhi ve Tako kažu hadijski stručnjaci i komentatori hadisa, kažu kada se spomene džamija, tada se misli na mesdžid poslanika sallallahu alejhi ve Imam El Maziri spominje da su učenjaci neki jezika, arapskog jezika, smatrali da je dozvoljeno kazati mesjid. Mesjid, mes, mjesto mesjid. Znači da ima ja mjesto džima. Pa kažu mesjid, mjesto, mjesto umjesto mesjid, a međutim poznato je da se kaže mesčid. I ovdje je spomenut zenub. E zenub, to je jedna velika posuda koja je napunjena vodom. I neće se nazivati zenubom, osim ako je napunjena vodom. Mi znamo da je zunub su množina od riječi zemb, a to su griješ, grijesi, zunub, to su grijesi. A zenub je posuda koja je ispunjena, koja je ispunjena vodom, kako kaže imam šafija. Ovo, ovo je bilo ukratko oko nekih izraza koji su došli, znači ome, ome hadisu. Što se tiče propisa, ovdje imamo nekoliko propisa vezanih za ovaj hadis. Prvi je propis da je mokraća čovjeka nečista. I tu nema razilaženja među nečista, osim čije mokraće, djeteta muškog koji doji. Je ona nečista ili čista? Nečista, nečista. Postoji razilaženje, ali je ispravno da je nečista. Ali je jedino šarija tu olakšao šta? Čišćenje. Olakšao je čišćenje, o čemu smo opširnije govorili u hadisu, o hadisu u Mukajs, Bintul Mehsan, dije, kada smo pričali o tom, e, prije ovoga hadisa i hadisa iše. To su dva hadisa prije, ovih, su možda su bili davno, pa smo ih zaboravili. To su dva hadisa o kojima smo govorili, znači o propisu, ali ispravno da je ta mokraća od malog djeteta, muškog, i ona nečista. No međutim, samo je šarijet olakšao njeno čišćenje, pa se ne mora pratiti, već je dovoljno samo šta? Poprskat vodom, jeste. U ovome hadisu isto tako dokaz da je obaveza čovjeku da spriječava da se unosi u džamiju sve što je prljavo, a naročito nečisto. Jer ima razlike između prljavo i nečisto. Može biti prljavo da nije nečisto. Pa u džamiju se znači ne trebaju unositi nečistoće i prljavština, već za džamija ipak znači treba da bude, da ima znači svoj hudmet i da ima znači svoju i da ima svoju svetost. U jednoj predaji stoji inne hadal mesčide innema huva li Allah was salah wala yubalu Ova džamija je ova džamija je da bi se u njoj spominjao Allah dželevana i da bi se namaz obavljao, a nije napravljena da bi se u njoj vršila fiziološka potreba. Da je tako Allahov poslanik sallallahu alejhi znači rekao, da je tako rekao znači ovome pustinjaku. A kod imama muslima se dodaje li Kur'an, da je za znači zikr, za učenje Kur'ana, za namaz, a nije za obavljanje fiziološke potrebe. Ono mi isto tako ukazuje da indirektno da džamija nije mjesto za dunjalučke priče i dunjalučka razglabanja. Što ne znači da je zabranjeno nešto u džamiji kazati što se tiče dunjaluka. Nije. No međutim, nije džamija prvenstveno znači napravljena s tim ciljem da čovjek sjedi dug vremenski period da se raspravlja o stvarima koje nemaju veze, one uske veze sa vjerom, iako je sve vezano sa vjerom jednim ili drugim putem. Pa da ona čisto dunjaločka priča znači bude van džamije, to je preče i to je, to je bolje. U Ome hadisu je isto tako dokaz da čovjek mora voditi računa kome se obraća. Taj čovjek kome se obraćaš, kome želiš nešto kazati ili nasihat učiniti, ko je on? Njegov stepen obrazovanja i razumijevanja, kakav je? Da budeš prema njemu blag i nježan. Pa pogledajte kako je ovaj, kako je ovaj pustinjak, kako je ucicala blagost poslanika sallallahu sveme na njega. Kako je ucicala ta blagost na ovoga čovjeka. Isto tako u hadisu je dokaz da je dozvoljeno čovjeku da osudi neko zlo koje vidi, iako u društvu ima neko koje učeni. Znači čovjek se nalazi u društvu i u tom društvu ima neko koje učeni od njega i neko učine kako zlo, njemu je dozvoljeno da prije toga učenog osudi to zlo. Jer su ashabi osudili zlo u prisustvu koga? Poslanika sallallahu alaihi Osudili su to zlo, Allahu poslanik sallallahu alaihi je bio tu prisutan. Oni su mogli kazati, ne, ne, ne, mi šutimo dok Allahu poslanik sallallahu alaihi ne progovori. No, međutim, znali su, oni znali da je to zlo i osudili su ga. No, međutim, Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam im je zabranio iz razloga, saznaćemo ga kasnije iz koga razloga. Isto tako, u ome hadisu je, vi ćete vraći koliko imamo propisa i poruka iz ovoga hadisa koji je po svojoj společnosti običan događaj koji se desio sitnica. A koliko možemo pouka i propisa izvući iz ovoga hadisa? U njemu isto tako dokaz da je čovjeku obaveza da radi po općem argumentu dok ne dođe poseban argument. Ko će mu Čovjeku je obaveza da radi po općem argumentu dok ne dođe poseban argument. Kako to zaključujemo iz ovoga hadisa? Hadis pustinjak kada je ušao je obavio prirodnu potrebu džami. Pa ljudi osudili, pa Allahu poslanik im zabranio. Tako je džemo. Tako je džemo. Allah te nagradio. Doš oni su znali da je obaviti prirodnu potrebu u džami zlo, je tako? Da je to zabranjeno. I to je opći argument da je zabranjeno. Ali ima jedan poseban argument koji u određenim slučajima to dozvoljava. A ovo je bio taj slučaj gdje je dozvoljeno bilo. Pa oni nisu znali poseban argument, znali su šta? Opći da je zabranjeno. I osudili su. E onda dolazi poseban argument koji sankcioniše njihovu osudu. Ta sad osuda nije na mjestu, nego ima posebno nešto, znaćete kako i zbog čega. Pa je znači obaveza čovjek da radi po općem argumentu dok ne dvije poseban. Opći argument. Koji? Horrimeta i un mejtetu, demu, ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموكوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا kraja ajet. Brani vam se krv i strv i svinsko meso i ono što je zaklano u ime drugog mimo Allaha Đelešanu والمنخنقة والموكوذة والمتردية životinja koja se udavi i životinja koja padne od koja se sruši i životinja koja se ubije tvrdim predmetom i životinja koja druga nabode na rog. To vam se brani. Dobro, ovdje je spomenuto hurrimeta alejkumul mejte. Zabranjeno se šta? Strvina. El mejte obuhata sve. Znači, kad dođemo do ribe, kažemo, ne može riba mrtva. Jer je Alaš ono je rekao, el mejite. I to je opći argument koji obuhata šta? Sve što je mrtvo. Pa znači, mrtva riba je haram. Po ome ajetu, je li tako? Je li tako ili nije tako? Jeste tako, haram je po ajetu. No međutim, ajet je šta? Opći argument mi imamo poseban argument koji nama ukazuje da se to ne odnosi na svu, znači strvinu. Da imaju neke vrste ili neka vrsta, jedna ili dvije ili više, koja se izdvajaju iz, te, znači, iz tog propisa. Pa se izdvaja iz tog propisa ono što je iz mora, mrtvo. Ribu nađemo mrtvu u moru, ispržimo, iskuhamo, nije problem, znači može se Pa je došlo u hadisu, znači Ebu Horeire, koga bilježe sabirači sunena i drugi, kada je poslanik sallallahu upitan o moru, kazao je njegova voda je čista, a strvina iz mora je halal da se jede. Pa je ovo poseban argument. Pa znači, čovjek radi popće argument dok ne dođe poseban. I kad neko kazao mu, Allah Žešanu je zabranio šta? Strvinu. On ne smije dotaći ribe mrtve, dok mu ne dođe poseban argument koji mu to dozvoljava. Jer je osnova da je to zabranjeno. I to je opći argument. E tako se isto desilo u ome hadisu. Možda je malo teže izvući taj zaključak, ali između ostalih islamski učenjaci uzmeju, uzimaju znači iz ovog hadisa znači i taj propis. Ovdje smo kazali jednu bitnu stvar, a to je da čovjek mora voditi računa kome se obraća. Svakako, nakon toga dolazi i kako se obraća, ali prvo kome se obraćaš, da znaš je čovjek kome se obraćaš, ko je i šta je. U jednoj verziji ovoga hadisa, kod imama Šafije, u njegovom dijelu Elum, došlo je da je poslanik, sallallahu rekao alimu o jesiru vola tu asiru. Kaže, poučite ljude i olakšavajte, a nemojte im otežavati. Taj čovjek je došao džahil, ne zna, nije on to uradio iz inata ili oholosti, nego nije znao propis, ulazi pustinjak. Ljudi pustinjaci su grubi. Živi u pustinji, po danu temperature da ne može izdržati kolika je vrućina i žega. A po noći da se smrzneš o studen, kako je hladno. I te temperature učine čovjeka krutim i grubim. Ti moraš znati da je taj čovjek koji je došao i tako nešto učinio, da je on takav po svojoj prirodi. Jedan od njih je došao poslaniku sallallahu sallam i uzeo ga za njegu odjeću i kaže Muhammede daj mi kaže nešto od imetka. Nije to tvoj imetak i tvoga baba i tvoje mame. Daj nešto. Allah ovom poslaniku sallallahu kaže Muhammede. Kakva je to nekultura? Allah nije nigdje u Kur'anu kazao Muhammede, o Muhammede, on kaže o Muhammede, daj. Prišao mu sa leđa, uhvatio ga za odjeću i stegnuo modić koja se ucrtala u vrat. I kaže, daj mi. Kaže, nije to i metak tvoga baba i tvoje mame. Kakve veze ima otac poslanika sa i njegova majka sa onim što se dešava, sa tim imetkom. Pogledajte na kulture. Ali taj i Allahov poslanik sa se osmijehnuo i kaže, dajte mu. A šta mislite da je došao Enes ibn Malik ili neko da sahaba i tako postupio? Kako bi Allahov poslanik prema njemu bio grub i kako bi ga poučio drsu? Jer zna da to tebi ne priliči, poznaje njegovo stanje. Ali zna stanje isto tako pustinjaka, pa se osmijehnu i kaže dajte Pa mora čovjek gledati kad se obraća nekome kakav je stepen njegov, znači da bi mogao na adekvatan način, znači da mu ukaže na propust koji je, koji je učinio. U predaji koji bliži vam Buhari u svome sahihu kaže poslanik sallallahu alejhi ve innema bu'istum mu'assirin wa lam ili mujesirin wa lam tub'athu mu'assirin vi ste poslani da olakšavate, a niste da otežavate. Olakšavanje tamo gdje šarijet daje priliku da se olakša. A tamo gdje ne daje, ostaje znači propis na svojoj, na svojoj osnovi. Isto tako, iz ovoga hadisa islamski učenjaci izvlače propis da je dozvoljeno čovjeku da mu je namaz ispravan, bolje kazati, ne dozvoljeno, nego da mu je namaz ispravan ako obavi namaz, a pritišće ga prirodna potreba. Jer kažu ovaj pustinjak došao i klanjao i nakon toga otišao i obavio šta? Prirodnu potrebu. Pa znači dok je klanjao imao je potrebu za, znači da obavi nuždu. No međutim sačekao je pa je nakon toga obavio. No međutim možemo li iz hadisa zaključiti da je prvo obavio pa klanjao ili klanjao pa obavio? Možemo li? Ne možemo. Hadis to nije spomenuo. Čak što više hadis nije spomenuo kako namaz. Znači hadis kome je govorio nije spomenuo namaz. No međutim, ovaj zaključak je ispravan, jer se navodi druga predaja kod imama Tirmizije i Ibn Ruda i kaže Tirmizije da je vjerodostojna, da je ušao ovaj čovjek u džamiju i da su stali u safove. Pa je rekao onako od sebe, kaže, gospodar moj, kaže, smiluj se meni Muhammedu samo. Pa kaže poslanik osadame, kaže, skučio si široko ili stjesnio si široko. Zbog čega sam nazvao, zbog čega nisi svima rekao to. Pa je, kaže, klanjao, pa je nakon toga obavio prirodnu potrebu. Pa su islamski učenjaci znači iz druge verzije ovoga hadisa zaključili ovaj propis. I ovdje isto tako vidimo koliko je bitno da skupimo sve verzije jednog hadisa. Ne uzmemo hadis u jednoj verziji i po njemu idemo. A možda je došla druga verzija koja ga pojašnjava. Koja ga usmjerava. Ili, znači, pojašnjava njegovo pravo značenje. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da se zemlja čisti sasipanjem vode na zemlju i da se ne mora kopati palo na čistoće na zemlju, saspe se voda, kao što je bilo u ovom slučaju, i zemlja to upije, ne mora se ta zemlja kopati. Ponovo. Osim kod imama Ebu Hanife, rahimehullahu ta'ala, on smatra da se to treba iskopati. Ma Ebu Hanife se, rahimehullahu ta'ala, poziva na hadis poslanika sa Ima predaja kod Ebu Davuda u kojoj se naređuje kopanje. Da se iskopa zemlja, da se ta naređuje, znači da Allah poslanik naredio u ovom slučaju da se iskopa ta zemlja i da se saspe voda. No, međutim, hadisi o kopanju zemlje, a kaže imam Dare Kutni, Ibn Molepin i budavu, da su slabi. Šeh Albani kaže da su, ovaj, da je vjerodostojan i kaže Ibn hađar da bi se mogli ovi puti pojačiti. Znači, postoji razilaženje, ali najvjerodostojnije zbirke i predaje kod Buhari i kod muslima nisu spominjala kopanje. A oko ovih drugih postoji razilaženje, tako da Allah najbolje zna da je preče ostati na ovim vjerodostojnim predajama. Neka islamska ulema pravi razliku između mekahne i tvrde zemlje. Pa kažu, ako je zemljište mekahno, onda je dovoljno sasuti vodu. A ako je tvrdo, mora se iskopati. Jer ako je tvrdo, ono ne upija vodu. Kada ti saspeš vode, to samo razliva ovdje dalje, nikada ne može otići. Pa kažu u tom slučaju treba iskopati, jer ne može se drugačije ukloniti čistoću. A ako je zemljište mekahno, onda je dovoljno sasuti, pa će to zemlja upiti i u redu. Kao što je bio slučaj u pustinji, to je pjeskovito to sve znači, to sve upija. Neki učinjaci isto tako kažu da je ono što sapere nečistoću da je čisto. Znači kada bismo nečim saprali nečistoću, to što smo saprali nečistoću, to je čisto. Pa postavljaju neki učenjaci uvjete, kažu mora biti količina sedam puta kao ono što je, znači, saprano. Znači voda koja je sapirala mora biti sedam puta veća i slično tome, iako za to ne postoje jasni argumenti. U ome hadisu je isto tako dokaz da nečistoća ako se osuši neće postati šta? Čista. Imamo na jednom mjestu nečistoće, ona se osušila. Ima Vebu Hanifa smatra da je to čisto. Dok se je osušilo to, mokraća, na primjer, bila na mjestu i osušila se, isparila, kako mi kažemo, nije bitno. Kod Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, je to čisto. Kod druge uleme kažu nije. Jer kažu Allahov poslanik s.a.v. bi rekao u Medini, žega jeste, voda u Medini je skupa, nije lako bilo doći do vede. Ne bi naredio znači da se prosipa voda. Nego bi rekao, pusti da se osuši sutradan sve opet u redu. Pa ulema, znači većina uleme kažu da je, da se mora, znači to očistiti na jedan od načina, a da nije dovoljno da se osuši. Isto tako kažu da nije dozvoljeno da se čisti nečim drugim osim vodom. Jer je Allahov poslanik sallallahu na ve da saspe voda. Pa kad bi došao čovjek i sasuo neku drugu materiju, to se ne bi smatralo čišćenjem i ne bi se smatralo, ne bi se smatralo čistim, jer kažu da je Allahov poslanik sa osam uredio, znači se to uradi vodom i zna se, zna se da voda, da voda čisti. Mi ovdje imamo jedno pravilo šerijatsko koje je poznato. Jur tekebu hafu dorarejni. Uvijek se čini manje od dva zla. Ili kažemo, i da te aroba mefsedetani ru'ije a'zamuhuma birtikabi hafihima. Kada se dođu, kada dođu u pitanje da uradimo jedan, jedno od dva zla, onda spriječavamo činjenje većeg činjenjem manjeg zla. I to je pravilo koje je poznato, tako? Da se bira između dva zla manje zlo. U redu. Ako smo kazali da je to pravilo, onda smo sebi napravili jedan problem ovdje. A to je da se između dva zla bira manje zlo. U redu. Isto tako pravilo je da se daje prijednost općem interesu nad pojedinačno. Je li tako? Kad dođe u pitanje interes džemata, tada zdaje prednost interesu džemata nad pojedinačnom interesu. Pa pojedinci ne mogu, znači, i žrtvuje se njihovo pravo ili njihov hak ako je u pitanju zajednica. To je ispravno pravilo. No međutim, ovdje nam dolazi sada pitanje kako to da je poslanik sallallahu alejhi dozvolio da on nastavi, jer se kaže u jednoj predaji pustite ga da završi. Da on nastavi obavljanje nužde u džami, a to je kakva korist? Pojedinačna, to je njegova korist da i potrebu. A to je šteta kome? Uznemirava cijeli džemat koji je tu. Kako da je to Allahov poslanik, sveme, dozvolio, znači, i dao prednost individualnoj, znači, koristi nad džematskom ili kolektivnoj ne koristi. Na pravilu moramo pričati na drugi način, a to je da neće se uvijek dati prednost kolektivnoj koristi nad pojedinačnom. Ovdje kolektivna korist ili šteta koja je nastala. Može li se ono ukloniti sa lahkoćom. Može li ne može? Može jednostavno, saspiješ vode 5 litara, 10 litara i završeno. Jednostavna stvar. A spriječavanje njega u činjenju, znači ove nužde, imalo bi veliku znači, štetu za njega. Postojala je mogućnost da on uplaši se pa da počne bježati. Pa da dođe nečistoće njegovo tijelo i na njegovu odjeću i da dođe po džamiji i onda da ti to više ne možeš lahko očistiti. Ne znaš više gdje je došlo. S jedne strane, i s druge strane, to šteti, to šteti čovjeku. Šteti njegovom tijelu i zdravlju. I mi ćemo svi kazati, to je savremena medicina potvrdila, da šteti znači da čovjek prekida nuždu koju čini, da to šteti zdravlju. No međutim, mi kažemo, to je nama poslanik je još davno rekao. On nam je to rekao, nema potrebe za medicinom. To smo mi davno znali, naša je medicina pretekla njihovu medicinu. Pa kaže od Isu, koga bilježi ima muslim u svome sahihu, kaže, la tuzrimuhu, nemojte mu štetiti. Nemojte štetu izazivati njegovom tijelu. Nemojte štetu izazivati njegovom tijelu. Kod imama Tabaranije se navodi da je poslanik Salala jednoga dana držao ili Hasana ili Huseina, pa je počeo oboljati prirodnu potrebu na njegovo tijelo. Pa je kazao, ovi skočili da ga spriječe, kažu pustite ga neka završi. Pa je pustio da dijete završi prirodnu nuždu na njegovom tijelu. Sallallahu alaihi sallam. Nije ga sprečavao. Što nam jasno ukazuje na milost poslanika sa osanem prema djeci, a ovdje u ovom slučaju prema odraslima, i da nije dozvoljeno, znači čovjeka da a, nije čovjek dozvoljeno to spriječava. Zato danas kada vidimo dijete obavlja e, prirodnu potrebu negdje gdje je zabranjeno u kući, na krevetu ili na tepihu i tako dalje, vidiš roditelja da izludi, udara ga, nema šta, proklinje ga, psuje. U čemu je problem? To se lahko očisti, to se lahko očisti, a ti time štetiš, ti time znači štetiš djetetu. U jednoj predaji, koja je vjerodostojna, koji bliži vam muslimu svome sahihu, stoji da je poslanik sallallahu sallam rekao Inne hadal mesčide la tasluhu ili la jasluhu li šein min hadal baul. Inne hadil mesajid, u drugoj verziji la tasluhu li šein min hadal baul. Ove džamije jedne naše džamije muslimanske nisu namijenjene znači za obavljanje nužde u njima. Kaže imam El Kurtubi u svome djelu mufima, to je komentar muslimovog sahiha, u ovome iz ovoga hadisa ima Malik uzima zaključak da nije dozvoljeno čovjeku u džamiji da koristi misvak. Iz ovoga hadisa. Ima Malik smatra da u džamiji se ne treba koristiti misvak. Jer čišćenjem zuba može nešto deprijatnosti se da ispane na da pod, ili da poteče krv čovjeku, pa da uznemirava klanjači time. Pa kažu nije dozvoljeno. I to je mišljenje mama Malika, suprotno mišljenju, znači drugi islamski učenjak. I no, međutim, Alan je da je mišljenje džumhura prioritetnije i preče, jer, jer poslanik sveme je kazao da se ne bojim, da ću težati klanjačima, naredio bi misvak prije svakog namaza. Prije namaza, namaz obavlja u džamiji. I prenosi imam tirmizi sa ispravnim lancem prenosivaca, od Zejda ibn Halida, da je dolazio u džamiju i klanjao namaze u džamiji i da bi imao misfak za uhom kao što čata ima olovku. Kada bi ustao na namaz i stao u saf, očistio bi svoje zube i ponovo vratio misfak za uhom. Pa bi znači držao misfak za uhom. I to je radio asab poslanika sallallahu a oni su najbolje poznavali propise i nema ništa što brani. Isto tako kažu islamski učenjaci, zaključujući iz ovoga hadisa, kao kaže Imam al hatavi u svome dijelu Me'alimu u prvom tomu na 225. stranici, da ako kiša padne na jedno mjesto gdje je došlo na čistoće, da će se to očistiti. Znači imamo na jedno mjesto čistoće, kiša pala obilnija i kiša je to šta? očistila. وَنْزَمْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا I mi sa neba spuštamo čistu vodu. Pa je kiša čista i kaže ona će to, ona će to očistiti. Islamski učenjaci kada su govorili o ome hadisu, govorili su o jednom čudnom propisu. Je dozvoljeno čovjeku, u džamiji nije dozvoljeno da obavi prirodnu potrebu, a je dozvoljeno čovjeku da obavi u jednu posudu, pa da to onda vani. Možete neko kazati kakva, kakva korist od, tog propisa. Džamija je nije znači za, te stvari, ne treba obavljati, treba to obavljati van. No međutim, mi danas vidimo korist od tog propisa o kome su raspravljali nekad davno islamski učinjaci. I pogledajte kakav su razum imali naši pravnici i to je Allahova blagodat prema nama da je dao pronicljivo s tim ljudima da raspravljaju o pitanjima koja će nama koristiti. Jer ovo nama danas koristi više nego njima. Jer mi danas imamo ljude koji uđu u džamiju i zbog određenih bolesti imaju kese, ne mogu obrati na prirodan način malu nuždu ili veliku, pa imaju kese u koje obavljaju šta? Prirodnu potrebu. Pa uđe u džamiju, u kesima nečega. Ili u džamiji se dešava da mu to ističe u kese. U džamiji se to dešava. Pa su to znači islamski učenjaci dozvolili i vidio sam kod imama Buharije u njegovoj velikoj povijesti u osmom tomu na 148. stranici i kod Ebu Bejda u njegovom dijelu Tahur predaju u kojoj se navodi da je Ebu Vajr Šekik ibn Seleme obavio malu prirodnu potrebu, jednu posudu dok je bio u Tikjavu. Da je obavio u džami malu prirodnu potrebu u jednu posudu dok je bio u Tikjavu. Vjerojatno da je imao znači nuždu. Pa ako čovjeku se znači ukaže nužda za to, to neće smetati, znači neće smatrati pogrdnim postupkom. U ome je, znači, hadisu dok, isto tako dokaz, kao što smo kazali prije toga, kako je poslanik sa osvijem bio milosti prema svome umetu. Bio je milostiv prema svome umetu, kako prema djeci, tako i prema odraslima. I najmilostiviji je bio, sallallahu alaihi wasallame, od svih ljudi. Kod imama eh, Ahmeda, imam njegovom usledu predaja koja je vjerodostojna od, od Moavije i Bebi Sufjana, Al-Umavija, radijallahu ta'ala anhu, da je kazao vidio sam poslanika sallallahu alejhi kako sisa jezik ili usne Hasanove. Toliko je volio Hasana. I kaže neće henemska vatra pržiti jezik ili usne koje je sisao poslanik sallallahu alejhi ve Ovo bi bilo ono najosnovnije vezano za ovaj hadis koji je kratak po svome tekstu, ali nosi znači brojne propise i poruke kako etike jedeba tako znači propise koji se vezu znači za fik. Molim Allah te barek da nas pouči našoj vjeri, sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i da popravi naše stanje i stanje naših porodica. Allahu te anem, sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala alihi Ovo je znači bilo predanje vezano za hadis pustinjaka, a naredni put kada nas ukaže prilika govorit ćemo o hadisu Ebi Hureyre, el fitretu hamsun, pet stvari su od fitre. Pa ćemo govoriti znači o stvarima koje su vezane za fitru. Šalahu Ako ima neko pitanja vezanih za predavanje, za ovaj hadis, ili mimo toga, bojno? Klanja na zemlji, kada vidi, znači dođe na parking, negdje parkiralište, vidi da je asfalt ili trava, nema ništa, on ne vidi ništa, tu ima dozvoljeno da klanja. Zemlja je čista, no međutim i biva osnova je da je čista. A ako hoće čovjek da kaže da je nečisto, morao bi imati argument da je nečisto. Da vidi nešto što ukazuje da je nečisto. Ili ovaj, da mu neko potvrdi, znači da je tu bila nečistoća i tako dalje, da nije padalo među vremenu kiša, da nije saprala i slično tome, a sama šubaha po sebi nije u redu. Ne, ovdje se radi, jak, znači ako vidiš nečistoću, neko ti kaže da ima nečistoće tu, ili ti je vidiš, očima znaš da je to nečistoća, onda ne vrijedi da tu klanjaš. Bez obzira, je to što se osuši ispravno mišljenje da to nije čisto. Znači to se ne time. Nego znači ti ne smiješ klanjati tu, ako je suho, dok se ne očisti, dok se ne ukloni. Ali ako dođeš, govorimo o propisi, dođeš i gledaš i kaže ti neko, i, ili sam čovjek počne, ja bih klanjao ovdje, ali možda je ovdje, možda su oda hodali psi, možda je bilo čistoće i tako dalje. Možda ovdje neko obavio prirodnu potrebu, možda se osušlo pa ja ne vidim. To sve ne vrijedi. Znači, to su sve sumnje, a osnova je da je šta? Da je čisto. Pa ta sumnja znači ne utječe na tu osnovu. Jesi. Pomjeriš se lijevo ili desno, pomiriš se. Nemoj ostati tome mjestu, samo se pomiriš, znači u namazu primjetiš, pomiriš se, ne moraš, ne moraš ovaj opće a, prekidati namaz, niti je ono pokvareno što si imao do sada, kao čovjek klanja i vidi na odjeći, na primjer, krvi. Ili vidi nečistoće, došlo čistoći od djeteta, na primjer, na odjeću i on u namazu sjetio se da je prije dva, tri dana od djeteta došlo čistoći na njegov kaput. Samo ga skine u namazu i nastoji dalje na svoj namaz. I zato je dokaz hadis koga bilježi Ebu Davud u svome suninu sa ispravnim lance prenoslata, da je poslanik sallallahu srem jednog dana klanjao i izuo svoje papuče. Od isu, iskočio iz papuča. I to svi ashabi uradili. Pa šta je? Nakon namaza kaže zbog čega ste tako postupili. Oni nisu čekali da se završi namaz pa da kažu Allahu poslaniće jesmo li mi trebali ili nismo trebali. Pa da raspravljaju. Vidjeli su i to je za njih bilo dovoljno. Ne treba više ništa od toga. Danas čovjek kažeš nemoj nešto raditi, nemoj pušiti. Kaže, a je to haram ili mekru? Nema je haram ili mekruh. Ashabi i tabini nisu nikad razlikovali između harama i A Bio haram ili mekru Šta treba uraditi sa Treba ostaviti. Šteti tvome zdravlju, šteti tome džepu, šteti porodici tvojoj, šteti, a nikakve koriste toga nemaš. Pa nisu znači raspravljali oko toga da li je nešto haram ili mekru, da li je nešto sunet ili vađib. Ako je sunet ili vađib čini se, a ako je haram ili mekruh ne čini se i završeno. Jeste. Tako da je znači ova predaje dokaz da su oni skočili pa kažu na kraju, kaže poslanik sa na kraju namaza, zbog čega ste tako postupili? Kaže Allahu poslaniče, vidjeli smo tebe da si tako uradio, pa i mi uradili. Pa kaže, meni je došao Džibril i obavijestio me da na mojim papučama ima čega? Nečistoće. Pa sam je izo. I nastavio je namaz. Znači, nepobitan argument znači da to ne kvari. i kad bi čovjek završio namaz i vidio da ima nečistoće na tijelu ili na odjeći ili na mjestu gdje je klanjao, a završio namaz, ne mora namaza, njegov namaz je da li može čovjek slijepac držati desiranog psa za pomoć pokazivanje puta? Ako čovjek nema nikakvog drugog načina, niti da ga neko vodi, jer je to znatno otežano, onda kažemo može, jer to smatra nužno. U principu nije dozvoljeno. U principu je zabranjeno. No međutim, ako nema nikoga da ga vodi i ne može znači na drugi način da sebi olakša izlaske i preti po njega velika opasnost, pa budući da čovjek ne upade negdje u nekakvu rupu, da ga neko ne pokrade na putu, da ga ne udari auto i o tome, onda kažem uzmi se psa. To je nužda. Znači u tom slučaju, niša Allah da neće smetiti. Ovdje pita sestra ili brat, ne znam koje je, salamu alaikum, te me šta je najbolje učiniti djetetovom rođenčetu, puno plaće, budi se i sna. Mi smo išli kod hećima, i on je rekao da je dijete, alhamdulillah, zdravo. U doktora, je li tako? Međutim, puno plaće i budi se često, to jeste slabo spava, pa da li ima nešto posebno da se može proučiti, da vas ono nagradi. Prvo, mogu znači biti razne stvari, mogu biti šetenski jezijeti djetetu. Treba znači otići nakon svih pretraga, znači ovaj, koje se obave kod doktora, ako ništa ne bude, znači treba, možda vaša da ga izleči osaburati na tome i molite Allah da ga izliječi, proučiti mu dove, znači prije spavanja, koje se uče, i da mu se uči nešto od Kur'ana i ruke, ne znam da ima nešto od Selefa, što ukazuje na to, no međutim nema zabrane. U svakom slučaju, ako Allah ne da izvršenje, znači može biti musibet ili nedaća ili fitnet kojim je Allah iskušao čovjeka, pa neka se znači strpi na tome. Assalamu alaikum, da li mogu kao vozač kamiona prevoziti sinjsko meso i da li je dozvoljeno jesti meso od, šija? Da li mogu kao vozač kamiona prevoziti sinjsko meso? Ne možeš. To je zabranjeno, to je haram. Ne smije prevoziti čovjek ništa od onoga što je zabranjeno šerijatom. Znači da prevozi da prevozi znači svinsko meso ili alkohol ili nešto što je zabranjeno meso koje nije zaklano ime Allaha Đelšanu, to je sve strvina i to je zabranjeno, to je haram i ne smije to čovjek raditi, to je zabranjeno. Neka nastoji sebi naći, znači, da prevozi nešto što je dozvoljeno širijatski. A da li je dozvoljeno jest meso šija, gleda se. Jer sve šije nisu na istom stepenu. Ne idu svi, znači u jedan tabut i nisu. Ne kažemo mi za šije da su kjafiri tek tako. Nego, kada neko nas upita o šijama, kažemo da su šije muslimani. Osnova da su šije muslimani. Pa onda, ako ćemo praviti selekciju i ako ćemo govoriti o svakoj skupini, onda kažemo ima, znači šija koji su muslimani, ima i koji su u dalaletu. Muslimani imaju neki sitni novotarija. Ima i koji su u dalaletu. Ima i koji su teški griješnici i pasici, a ima i koji su nevjernici, a ima i koji su svome kufru gori od židova i od kršćana. Znači mi različite sekte. No, međutim, osnova kada se kaže šije, ne kaže se nevjernici, čafi i Ne. Kaže se muslimani. Pa onda kad se podijeli, kad se govori, to je bolji pristup, znači, jer sigurno među šijama ima muslimana. Ako je taj šija koji je zaklao nešto od mesa, čovjek koji kaže da je Alija radijallahu ta'ala anhu bio preći, bio preči za, za hilafet od Osmana, da je dozvoljeno njegovo meso. Ili kaže da je bio preći od Ebu Bekra i Omara, bez obzira dozvoljeno njegovo meso. To njega nije izvjelo iz vjere. On smatra da hadisi koji govore u pohvale Alije, da, no međutim, on ne psuje Ebu Bekra, ne vrijeđa i tako dalje. Šija koji kaže da više voli Aliju. I voli, ga više, voli više Aliju, na primjer, od Ajše radijallahu ta'ala anha, ali ne potvara Ajšu za nemoral, dozvoljeno njegovo meso. Međutim, ako potvori Ajšu za nemoral, nije dozvoljeno. Jer takav ulaž utjeruje jasne kuranske ajete. Pa znači, ako je počinio nešto što ga izvodi iz vjere, nije dozvoljeno znači da se jede njegovo meso, a ako je on novotar i slično tome, meso je halal, znači da se jede od njega, jer se meso ne može jesti samo od murteda, od otpadnika, znači od islama, koji mora učiniti djelo koje ga izvodi iz vjere. Allah